radi Allahu anh prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Nikakva opravdanja kod Allaha neće imati onaj kojeg je Allah uzvišen i poživio 60 godina. To jest, neće moći kazati da sam još koju godinu živio, ja bih radio bolje, jer je život dug 60 godina dovoljan za svako pokajanje.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 Međutim, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, yuriduna an yutfi'u nur Allahi bi afwahihim. Oni žele da Allahovo svjetlo ugasi svojim ustima, kako Allah subhanahu wa ta'ala kroz ovaj izraz izražava njihovu slabost pred Allahovom knjigom istine. Kaže, oni Allahovo svjetlo žele da ugase svojim ustima. Ste razumili, braće? Ovo automatski upucije je na to da nemaju šanse. Zašto? To znači ustima. Kako će ugasiti Allahovo svjetlo ustima? Da pušu. Mogu li tako svi ljudi sada se sastanu i da pušu u mjesec ili u sunce? pošto mjesec nije izvor svjetlosti, nego samo... Ali, tolika je njihova šansa. Koliko jednog čovjeka da stane i da puše u suncu. Juriduna en jutfi nur Allah bi afahim. Žele da ugase Allahu svjetlo svojim ustima. Wallahu mutimmu nurihi. Walau kerihel kafiru. A Allah će svoje svjetlo upotpuniti makar to bilo mrsko kafirima makar to bilo mrsko kafirima. Dakle, ova dava, pored toga što se osporava na svim geografskim širinama i na svim meridijanima i svugdje u svijetu i odsporava se od svih i od kafira svih mileta znači kršćana, židova onih koji nisu nikakve vjere dakle totalnih ateista, budista, e, ne znam, e, subotara, vakih, nakih, svi, od svih redom je osporavan. Od svih redom je ova vjera, ova istina osporavan. Od muslimana koji su izašli iz vjere, a i ne primjećuju, pa ovu davu nazivaju ružnim imenima, osporavana je ova dava, od svih. I rekli smo da na našem prostoru otprilike ova dava najviše u ovoj sad fazi najviše je osporavana zbog isticanja odnosno zbog osporavanja i pokušaja da se stane sa praksom odnosno sa inovacijama u vjeri, sa bidatima. Zato je kod nas ova dava naišla na veliki otpor i onih koji su u džamijama i onih koji su van džamija i obično najvišu galamu dižu oni koji u stvari ne dolaze u džamiju i ne klanjaju nikako, ali se žestoko protive što sad ovi klanjaju ovako ili onako. Šta je to u pitanju? Šeitan, Iblis, mobiliše svoju vojsku. Iblis je vidio, krenula je istina i onda mobiliše sve snage, što god može da upregne i potjera protiv ove istine, on to koristi. Ti vidiš da ljudi nemaju nikakvog interesa u tome, znači nije oštećen ničim. Što ćeš ti klanjati ovako ili onako, nikakvim to štete ne nanosi. Ama baš nikakve veze on sa tim nema, ne ide nikad u džamiju, ali to osporava. To se ne može objasniti drugačije osim da, da je u pitanju šeitansko, šeitansko djelovanje. Jer će se na kraju, na kraju će imati veze imati veze i sa njim, jer će biti prozvan, bit će prozvan. Ovako je sad u društvu prihvaćen, ako se društvo promijeni i popravi, bit će odbačen i tako dalje. Kad se promijeni situacija, znači on već je sad uplašen od toga. Već je sad uplašen od toga. Zašto mnogi kad, kad govore o ovoj davi kažu sve je to dobro što vi radite, ali zašto vi ne upotrijebite malo taktike pa ne prešutite te stvari da idemo dalje međutim mi smo prošli put istakli kroz definiciju bidata da je to nova izmišljena stvar u vjeri i kroz poređenje bidata sa grijehom i rekli smo da je svaki da je bidat u osnovi veći problem od, od samog grijeha od grijeha da je svaki bidat zapravo veći od grijeha zato što je on u osnovi, znači, proizašao iz pogrešnog vjerovanja i ubeđenja da je vjera nedostatna, nesavršena, manjkava i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je ovu vjeru usavršio, usavršio, a onaj ko izmišlja i daje inovacije u vjeri, on to radi zato što osjeća da, da nije savršen Znači, dolazimo u opasnu do opasnih stvari u ubjeđenju. Allah subhanahu wa ta'ala kaže el jevme ekmel tu lekum danas sam vam vjeru usavršio Usavr, znači savršena je vjera e nakon toga neko od ljudi dođe i kaže i doda nešto na tu vjeru opet Šta, što i dodo? kad je već savršena on je dodo zato što ne vjeri da je savršena a Allah subhanahu wa ta'ala to kaže a ako i nije savršena po njegovom ujeđenju ako je Allah subhanahu wa ta'ala nije usavršio, a jest, ako je nije usavršio, zar si ti taj koji ćeš i sad udopuniti i usavršiti? To su opasne stvari. Znači, bidat je opasna stvar. Jer je proizašla iz pogrešnog vjerovanja. Ima direktnu vezu sa osnovom vjere i sa ubjeđenjem i sa vjerovanjem. Sa vjerovanjem. To je s jedne strane. S druge strane, bidat je put izlaska iz ove vjere i mijenjanja ove vjere Jer kad bude svako dodavo i prema svojim kejfovima i strastima i inovacijama i prema onome što mu šeitan šapne i učini mu se lijepim, doda u ovu vjeru na što će ova vjera na kraju izaći. Izaće na ono na što je izašlo kršćanstvo i židovstvo. Pa se neće moći prepoznat. Jer kršćanstvo i židovstvo u osnovi, u svojoj osnovi, u, u Teuratu i Inđilu je isto što je i Islam. A vidite danas koja je razlika između islama i njih. Znači vidite gdje su daleko otišli. Međutim, mi danas opet kad uzmemo pravo izvornu islamsku vjeru mi vidimo da oni koji praktikuju bidate u islamu da su otišli isto onoliko koliko su kršćani otišli od svoje osnove. I da islam danas kod muslimana više ne možeš prepoznati. Ne možeš prepoznati. Da su toliko nadodavali. Rekli smo isto tako da je bidat jedan od osnovnih razloga nejedinstva muslimana. Zašto? Zato što kad otvorimo mogućnost da svako dodaje u vjeru, mi ćemo ovdje dodati nešto, a oni tamo u drugom mjestu će dodati nešto drugo. Kad dođemo u situaciju da, da se dogovaramo oko zajedništva, da se ujedinimo, mi ćemo vidjeti da smo različiti mi radimo ovako, oni rade ovako, onda ćemo reći, šta ćemo reći? De da radite i vi ovako kako mi radimo, oni će reći, ne, radite vi kako mi radimo. Pa mi ćemo reći, pa preće je ovo naše, što je preće to vaše, vi izmislili, preće je ovo naše što smo mi izmislili. Dakle, bidat ostaje vječiti kamen spoticanja i razdora među muslimanima. I razdora među muslimanima. Jedina mogućnost jedini put ujedinjenja muslimana je šta? Kur'an i sunnet. Nepromijenjen. Onakav kakav jest. Kad svi ostavimo svoje bidate i kotarišemo se onoga što smo mi dodali i vratimo se na ono što je u Kur'anu i u sunnetu, tad ćemo svi biti isti. I neće biti razlike između nas i tad ćemo se ujediniti. I tad ćemo se ujediniti. I prošli put sam spominjao šta znači džemat muslimana. Šta je tu džemat? oni što, što optužuju da, da, da se ovom davom pravi nejedinstvo među muslimanima i da se izlazi iz džemata muslimana, šta smo rekli? Da kad se govori i kad se kaže džemat muslimana, misli se općenito na ummet. Nije to neka posebna zajednica ili partija ili, ili islamska zajednica. Pa sad ko izađe iz islamske zajednice učinio veliki grije, umrijeće džahilijanskom smrću, teško njemu Znači, nije to, ne odnosi se te šarijatski tekstovi, odnosno hadisi, ne upućuju na to, nego govore onaj ko napusti ummet muslimana. Napusti ummet muslimana. I ne, ne bude prihvati ono na čemu je sav ummet, a na čemu se složi sav ummet, to je istina. Jer poslanik sallahu alaihi wasallam kaže da se neće ovaj ummet složiti na dalaletu. Znači, čim se ummet složi, to je istina. To je istina. Dobro. Znači, definisali smo šta je bidat. Rekli smo da je to inovatorstvo, inovacija. U jeziku općenu to znači inovaciju. U šerijatu uvjeri, kad se kaže uvjeri bidat, to znači inovacija u vjeri. Inovacija u vjeri. Znači, mora ta inovacija bit nešto novo, nepoznato za vrijeme poslanika sallahu alaihi vselem, njegovih ashaba, mora biti dodata vjeri, mora biti dodata vjeri i znači to je nešto u vjeri što nema što nema nikakvog osnova i nema nikakvog dokaza mi imamo <clears throat> znači to dodavanje u vjeri dodavanje u vjeri može biti po više osnova na više načina znači da se izmisli način kako će se obožavati Allah subhanahu wa ta'ala kako će se približavati Allahu subhanahu wa ta'ala to je da se doda na taj način u vjeru. Ili da se doda u vjeru tako što će se izaći i uraditi nešto što je suprotno šerijatu, izaći protiv šerijatskih propisa sa nečim novim, sa nečim novim protiv šerijatskih propisa ili da se radi nešto što u osnovi nije bidat, ali će dovesti do toga da postane bidat. Da postane bidat. I za sve, za sve to imaju primjer za sve to imaju primjere. Na primjer, da se izmisli nešto na, na način, novi način kako će se približavati Allahu subhanahu wa ta'ala. To su sufijski zikrovi. Oni su izmislili poseban ibadat, zikr. Sjećemo u halku, pa ćemo zikr, pa ćemo ovako reći ovoliko puta, ovako ovoliko, pa ćemo ovo, pa ćemo ono i izmislili su poseban ibadat približavaju se Allahu subhanahu wa ta'ala. Jel to dodata stvar u vjeri? Jest. Jel se žele njome približiti Allahu subhanahu wa ta'ala? Jest. Druga stvar, da se iziđe protiv šerijata. Protiv šerijata. To je, ovo se može nazvat bidatom, zato što je novo, novo, radi se pod okriljem vjeri. Današnji vladari pozivaju se na vjeru, je jel tako? Pozivaju se na vjeru. Međutim, propisuju zakone koji su suprotni vjeri. Suprotni onim zakonima koji su već propisani od Allaha subhanahu wa ta'ala. I to izvodi iz ali oni to za, zamotaju u plašt vjere zamotaju u plašt vjere pa je i to bidat zato što je pripisano vjere ali je na neki način na taj način se izašlo iz vjere i protiv vjere i treće da se čini nešto što nije bidat ali može postati bidat i može dovesti do bidata kao na primjer da se poslije namaza poslije namaza muslimani su klanjali na pijesku na zemlji, je tako? I poslije svakog namaza su brisali zemlju koja se zalijepila na nos i na čelo. Brisali su to, je tako? To nije u osnovi, je Nije bidat. Ne pripisuje se to sad namazu, obrišiš zemlju, nije zabranjeno, je tako? Međutim, stali brisanje kad su došle generacije koje nisu znale šta je to ostalo je i postalo bidat na kraju i postalo bidat na kraju na kraju postalo bidat i sad ako predaš selam i završiš dovu a ne potariš se po licu teško tebi <laughs> teško tebi e zato je to postalo bidat dobro imamo dakle tu definiciju bidata. Imamo još, e, prošli put smo govorili odnos bidata i grijeha. Danas ćemo govoriti malo odnos bidata i sunneta. Odnos bidata i sunneta. U jeziku, rekli smo da u jeziku bida znači nešto novo. Izmišljeno. Slično značenje zna, ima i sunnet. Sunne. Znači da nešto, e, novi metod, način, put, nešto novo. Nešto novo. Ima ima hadisa koji govore i koriste riječ sunnet u tom jezičkom značenju. Znači neki novi metod, put i način. Ste razumeli? Koriste hadis gdje je poslanik sallahu alaihi wa sallam upotrijebio, upotrijebio riječ sunnet umjesto bidata. U stvari upotrijebio riječ sunnet u značenju nečeg novog. Jeste razumeli? Pa kaže, poslanik sallahu alaihi vselem znači upotrebio riječ sunnet u jezičkom značenju, a ne u širijatu. Ne u širijatskom značenju. Men senne fil islami sunneten hasana, falahu ajruha wa ajru men amila biha, ko u islamu zasnuje, znači neki novi sunnet. Šta to znači sunnet ovde? Neki novi metod i put. Imaće nagradu za njega, ko u islamu neki lijep sunnet uvede. Ovako ćemo prevesti. Ko u islamu sunne hasene. Ko u islamu neki lijep sunnet uvede, imat će nagradu za njega i nagradu ko bude to radio men amila biha ba'dahu min gajri an yun, yankusa min, ajr, min uđurihim šej. Bez da se od njihove nagrade išta oduzme. Znači imat će nagradu za sebe i za sve one koji ga u tome budu slijedili bez da se njima nagrada umanji Šta kaže dalje? وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَ Ako u islamu ako u islamu uvede ružan sunnet seje, loš sunnet imaće vizruha wa vizru men amila biha min ba'dihi znači imaće e, kaznu i kaznu svih onih koji ga u tome budu slijedili min ba'dihi min gajri an jankusa min euzarihim še bez da se od njihove kazne bilo šta umanji. Može li biti sunnet u šarijatskom smislu značenju i značenju? Može li biti ružan? Loš? Ne može. Šta znači u šarijatu sunnet? Sunnet praksa Allahovog poslanika sallahu alaihi vselem njegovih ashaba to je sunnet. Taj sunnet ne može biti loš. E zato se u ovom hadisu mora riječ sunnet senne ko uvede lijep sunnet i ružan sunnet mora se shvatiti u jezičkom značenju riječi senne znači alikum selam novi metodi ili način iako kad se kaže men, men senne fil islami sunneten hasene ko u islamu uvede lijep sunnet ne misli se uvede ga od sebe jer onda će to biti bidat pravi zašto ne može to značiti Zato što posle toga dolazi u men senne sunneten seje. Ako uvede ružan sunnet, e tu se sad odnosi na bidat. Tu se sad odnosi na bidat. I ovaj hadis je jako važan da se shvati. Zašto? Zato što mnogi kad uvedu neki bidat kažu mi smo uveli lijep bidat. Međutim, u osnovi bidat može li biti lijep? Ne može. A sunnet? Sunnet je uvijek lijep sunet je uvijek lijep. S druge strane, sunet ne može biti ružan, ali u šarijatskim značenjima. Ali kad se upotrebi u jezičkom značenju, šta to znači? Onda, onda vidimo da ima sunet i bidat imaju približna značenja. Približna značenja. Dok se u šarijatu, kad se upotrebi riječ bidat i sunet, misli na skroz suprotne, na dvije suprotne stvari. Od tih hadisa koji dolaze u kojima se spominje sunet i bidat u suprotnim značenjima je hadis gdje kaže poslanik sallahu alaihi wasallam ma ahdese kaumun bidaten illa rufi'a misluha mine sunne neće nijedan, nijedan narod izmisliti bidat a da zbog toga i time ne bude ukinut jedan sunnet jel sad ovdje suprotno značenje bidat i sunnet jeste suprotno značenje riječi bidat i sunnet. Znači neće ni jedan narod izmisliti bidata da zbog toga i time ne bude ukinut jedan sunnet. Fetemes bi sunnetin hajrun min ihdathi bidatin. Pa je držanje za sunnet bolje od izmišljanja bidata. Bolje od izmišljanja bidata. Još jedan hadis u kojem se značenje, znači, riječi sunnet i bidat koristi u suprotnom značenju, odnosno u šerijatskom smislu. Kaže poslanik sallahu alaihi wasallam fa inna li kulli abidin šarra. Zaista svaki abid, znači svaki pobožnjak, ima vrijeme kad ga ufati, znači ima vrijeme uh, elana, elan, hamas što bi mi rekli. Ponese ga velika želja svaki znači svaki abid svaki pobožnjak ima period kad ga ufati kad ga ponese elan, snaga u tom ibadetu a svaki taj elan i svako to ushićenje u ibadetu kaže poslanik valikulli šerretin fetra a svako to ushićenje ima svoju slabost znači svaki pobožnjak uhvati ga u usićenje u ibadetu. A svako to usićenje uslijedi iza njega slabost, klonulost. Klon je nakon toga. E sad kaže poslanik sallahu alaihi sallam, fa imma ila sunnatin, wa imma ila bidatin. Kad se desi to da klone i da dođe ta slabost nakon usićenja u ibadetu, kaže ili će krenut prema sunnetu i po sunnetu ili prema bidatu ili će zbog tog usjećenja nakon što ga ufati klonulost, malaksalost, vratit se i vidjeti šta je pravi put i krenuti pravim putem sunnetom, ili će dalje težit nečemu inovacijama i skrenuti prema bidatu. Ovdje je potrebno sunnet i bidat u suprotnom, u suprotnom značenju. Femen kanet fetratuhu ila sunnetin fe kad ih teda, a čiji, znači, nakon te slabosti čiji, ko se okrene sunnetu upućen je wa men kanat fatratuhu ila ghairi zalike faqad halak ako se okrene nakon toga nečemu drugom znači bidatu propao je propao propao je dobro govorili smo prošli put o odnosu između bidata i i grijeha danas inshallah ćemo spomenuti odnos između bidata između bidata i jednog šerijatskog izvora koji se zove Masleha Mursele. Masleha Mursele. Znači, e, neposredna, odnosno e, šerijatska, upravo tako, neposredna šerijatska e, korist ili kako se još kod nas koristi, znači ciljevi, oni globalni ciljevi šerijata, tako bi se isto moglo ovaj reći. Znači, znači da se, šta to znači? Da se određeni propisi u šerijatu mogu, mogu donijeti bez direktnog dokaza koji upućuje na to. Mogu donijeti bez direktnog dokaza koji upućuje na, na to ukoliko ti propisi podliježu i podilaze pod opće i globalne interese šerijata. Jeste razumeli? Šta to znači? To znači da mi možemo dovesti stručnjake da sjedu i da propišu, na primjer, propise u saobraćaju. Nemamo direktnog dokaza u šerijatu koji kaže mora se, ne znam, stati na crvenom na raskrsnici. Nema dokaza. Ali ti stručnjaci mogu reći i propisati i reći da se to mora. Mogu li ili ne mogu? Kako mogu, a nema i direktnog dokaza? Kako mogu sad propisivati? Mogu zato što ta, taj propis podilazi pod opći i globalni interes čarijata, a to je šta? Zaštita i metka i života. Je li tako? Je li tako? Globalni interes je šarijata, znači zaštita vjere prvo, pa zaštita razuma, pa zdravlja, je li tako? života pa časti, pa i metka i tako dalje, drugi interes. E sad, svi propisi za koje nema direktnog dokaza, ako stručnjaci ih donesu i budu znači, podilazili i imali ulogu da zaštite ove globalne i bili u interesu zaštite ovih globalnih interesa i ciljeva rijeta, znači to je masleha mursela to je maslaha mursela. Da mi danas sjedimo i napravimo poseban sistem školstva. Propišem. Otkud nam dokaz u šarijatu zato to? Nemamo dokaza. Da ima prvi razred, drugi razred, treći, ne. Da ima ispit na kraju svake godine, polugodišta, nema nikakvi. Ima, nema. Nema dokaza u šarijatu. A mogu muslimani to ovaj uzeti propisat mogu zato što svi ti propisi podilaze pod jedan opšti i globalni interes šerijata, cilj šerijata, a to je šta? Obrazovanje, odnosno zaštita vjere. Dokaz za to su postupci ashaba, ashaba Ridvanullahi alejhi Abu Bekr radijallahu anhu, je nakon što izginulo puno Hafiza po preporuci Omera radijallahu anhu ustali su i sabrali Kur'an u jednu zbirku. Ste razumeli? Sakupili su sve gdje god gdje ko ima napisan Kur'an sakupili na jednom mjestu. I napisali to u jednu zbirku. Ima li dokaz za to? Da im je poslanik sallahu alaihi sallam to naredio? Nema. Što su to uradili bez dokaza? ima dokaz općenit. Uradili su to za jedan opšti interes i cilj šarijata, to je čuvanje vjere, čuvanje vjere. I oni su osjetili da je to u interesu čuvanja vjere. I sabrali su komisiju i za svaki ajet mora se naći tri pismena primjera i moraju svi u komisiji hafizi potvrditi da je to tako. I onda su sabrali zbirku. U vrijeme Ebu Bekra radi Allahu an. Ste razumili, braći? E tako isto, to je maslaha mursela. Morali smo se malo duže zastat na ovome, jer je ovo važan izvod, izvor šerijata. I što je još važan? Zato što je suprotan bidat. I vidjet ćemo sad kakav je odnos zapravo između maslaha Mursela i bidata. Prvo da vidimo po čem su slični maslaha Mursela i bidat. Po čem su slični? Nemoj da slušava muziku, haram je muzika. Znašte, e, cvrčka. Pa i. Bruk. Pa Da Allah oprosti. Pa Šta je, znači, uh, sličnost između i Mursele i Bidata? Slično je to što ni maslaha mursela ni bidat nemaju konkretnog dokaza Zato. to. Kako nemaju? Maslaha mursela nema da, da hadis ima ili ajet gdje kaže naređeno vam je recimo regulište saobraćaj tako i tako niti regulište obrazovanje tako i tako nema tog dokaza direktnog ali ima općenito da, to, da je to u interesu globalni globalnih vaše rijeta. Je tako? Isto tako bidat. Nema direktnog dokaza zabranjovanje da učite te, tevhid, odnosno oni kažu tevhid. Zabranjeno vam je da učite melud. Nema takvog hadisa. Ima? Nema. Zabranjeno vam je da zajednički zikrite poslije namaza. Nema. O tako. Zabranjeno vam je da zajednički učite dovu poslije namaza. Nema takvog hadisa zabranjeno vam je da idete na Ivatovicu. Ne ima takvog hadisa. Ima. Zabranjeno vam je da idete u tekije, zikrite zajedno. Ne ima takvog hadisa. Zabranjeno vam je da ovo ili ono. Znači, nema takvih hadisa. Potom je bidat i maslah mursala slična, zato što nema direktnog dokaza jedno i za drugo. Međutim, za maslah mursala imaju općeniti i globalni interesi šarijata kao dokaz, a za bidat ima opći dokaz opći dokaz gdje poslanik sallahu alaihi sallam kaže men ahdatha fi emrina hada ma lejsa minhu fahu arad ko u ovoj vjeri našoj nešto izmisli što nije od nje to mu se odbacuje i onda šta god dođe i mi otkrijemo da nije od ove vjere znači nije od prakse Allahog poslanika sallahu alaihi sallam i nema dokaza u Koranu za to to je odbačeno i nije od ove vjere Jeste razumeli? Znači, nema direktnog dokaza, ali ima općeniti dokaz. Isto slično je i za Birat i za Maslahu Murselu da ni jedno ni drugo nije bilo prisutno za vrijeme poslanika sallahu alihi vselem. Birat nije bio prisutan za vrijeme poslanika sallahu alihi vselem. Zašto nije bio prisutan? Kako će biti? šta god bi ljudi htjeli od ibadeta, od vjere, imaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem živog, njega pitaju i on kaže radite ovako i radite ovako i nema potrebe za pojavom birata, ne može se pojaviti. Al tako? I ako se pojavi kao što je bilo se pojavila ona trojica ashaba kad su došli i rekli ja neću spavat, ja neću se ženiti, ja neću jesti ja ću uvijek postiti, neću jesti meso i tako dalje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to dokinuo. I rekao ja i spavam i klanjam i ženim se i postim i jedem. Je li tako? Znači, i kad bi se pojavio poslanik sallahu alaihi sallam je tu i dokinuo. Zato se nije pojavio bida za vrijeme poslanika sallahu alaihi sallam. Dobro. A što se nije pojavila maslaha mursela za vrijeme poslanika sallahu alaihi sallam? Isto tako nema, logično. Nije bilo nikakve potrebe za tim. Zašto? Nije bilo potrebe da mi sad nagađamo šta je korisno za nas ili nije. Poslanik sallahu alaihi sallam je tu objava još traje, kakav god se problem pojavi, bit će riješen objavu. I bude riješen šarijatom. Nemamo potrebe mi da da to pod, svodimo i podvodimo pod opće i globalne interese šarijata. Bude direktno spomenuto. Šta god od problema se pojavi, bude direktno spomenuto objavom. Ili Kur'anom, ili poslanik sallahu alaihi sallam to riješi svojim riječima i postupkom. Jeste razumeli? Zato se ni jedno ni drugo nije pojavilo u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, bidat se nije pojavio zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio tu i rješavao to i isporavao. Zabranjivo da se doda na vjeru osim onoga što se njemu objavilo. Međutim, Masleha Mursala se nije pojavila zato što nije bilo potrebe za nju. Zato što su problemi rješavani objavom. Rješavani objavom. Dobro. Sad ćemo nabrajati otprilike stvari koje se, po kojima se razlikuje Masleha, Mursele i Bidat. I ovo jako bitno vidjet ćete sad u ovom dijelu. Da se zna. Bidat je strogo vezan za ibadete. Za ibadete. Za ibadete. Međutim, Masleha, Mursela nikad nije vezana za ibadete nikad nije vezana za ibadete, nego vezana za neke dunjalučke stvari čiji se odnosi mogu dokučiti razumom. Ste razumeli? Znači, zašto maslaha mursela je logična, a bidat, bidat je nelogičan, nema nikakve logike. Jer u ibadetu inače nema logike. U ibadetu nema logike, nego samo se pokori. Nema logike zašto je Mi ne možemo logično dok učit zašto je podne četiri rekata. I Kindija četiri, a Akšam tri. Može li neko pametan to dok učit? Nema šanse da to skonta. Je tako? Zašto ne može skonta? Zato što su stvari i badeta. Tako je propisano, pokori se i tako uradi. Je tako? E, bidati su izmišljeni upravo u sferi u kojoj ne možeš ništa izmisliti razumeli? U ibadetima. Kako ćeš ti dok učit kako treba obožavati Allaha? Ne možeš. Sjedi, razmišljaj koliko hoćeš, ne možeš dok učit, dok ne možeš hadis i ne vidiš kako treba. Jer ne može, nema logike. Zašto u zikru reći 33 puta subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, a u drugom rivajtu stoji 10 puta, u trećem 11, u četvrtom rivajtu spominje se neki drugi zikr. Zašto je to tako? E ti sad, kad bi znao i mogao dokučiti, zašto onda bi mogao izmisliti ti neki zikr? Ali pošto ne možeš dokučiti, zašto je ne možeš niti izmisliti nikakav drugi zikr nego onaj koji ti je došao i objašnjen? E zato je birat znači u ibadetima. A maslaha mursala za ove dunjalučke stvari koje se mogu dokučiti razumom. Odnosi između tih stvari se mogu razumom dokučiti. Ako bude škola obavezna, sva će djeca ići u školu, je tako? I bit će svi pismeni. Je li to šariatska korist? Jest. Je li tako? Znači, to razum može dok učiti. Ali što je sabah dva rekata, to razum ne može dok učiti. Ste razumeli? Znači, ibadete razum nema nikakve uloge u ibadetima. Niti išta može od ibadeta, znači, skontat ni izmisliti ali u, u stvarima dunjalka može. I o, maslaha mursala je vezana za dunjaličke stvari. Zato oni koji nama kažu nemaju pravo ovdje se, zato sam rekao da je ovo bitno. Oni koji kažu kad mi kažemo to je nova stvar u vjeri, ne smije se ništa izmišljati u vjeri, oni kažu nama, a ja što vi onda deve, što se vozite autima, je li tako? Ili što koristiš telefon? I to je bidat, i to je izmišljeno, i to je nova stvar jest nova stvar. Ali je li vezana za ibadet? Nije, nego čista dunjalučka stvar. Je li tako? Čista dunjalučka stvar koju razum može dokučiti kako da brže prijeđem određenu razdaljinu i kako da brže stupim u kontakt s nekim, to je pitanje razuma koje razum može dokučiti. Ali vi nikad razumom ne možete dokučiti da treba baš u halku sjest izikrit ili stojat skakat izikrit to razum nema pravo na to. Ste razumeli? Znači, o tome se radi. Druga razlika između bidata i maslehe je što je bidat sam po sebi cilj. Mi smo izli, izmislili određene ibadet i smatramo da se upravo tim ibadetom približavamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Taj ibadet je sam po sebi cilj ako ne odzikrimo onako kako smo se dogovorili da treba, promašili smo, jel tako? Međutim, ovi propisi iz Maslehe i Mursele, vezane za dunjaločke stvari, oni nisu sami po sebi cilj. Te razumeli? Nego su oni samo sredstvo ili način preko kojeg će se ostvariti šerijatski cilje. Čuvanje vjere, čuvanje života, zaštita života, zdravlja, e, časti, porodice i tako dalje. Jeste razumeli? Znači, nije sam po sebi cilj. Tako da kad god otkrijemo da nešto od propisa koje su iz oblasti Maslehe i Mursele, ne, nismo ih dobro skontali i da ne dovode do cilja koji smo mi htjeli, odnosno koji od nas šerijat traži, mi odma tu te propise mijenjamo, je li tako? dogovorimo se da će školstvo biti tako, tako, tako uređeno. Na kraju vidimo djeca izlaze iz škole i ništa ne znaju. Odma pravimo, je tako, drugi sistem školstva koji će biti bolji. Unapređujemo, je li tako? Međutim, kod bidata ne ima toga. Ako smo izmislili da se ovako zikri, mora se tako zikri. Nema tu sad da mi to unaprijedimo opet, promijenimo. Ne, to jednom tako še i neki rekao i gotovo ste razumeli, znači bidat je sam po sebi cilj, a ovi propisi nisu sami za sebe cilj, nego vode većem šerijatskom cilju. Ako ne vode, ako se pokaže da ne vode, mi lako to promijenimo i idemo na nešto na što mislimo da će dovesti do tog cilja. To je razlika između bidata i maslehe morsalima. Isto tako, razlika između bidata i ovih propisa iz oblasti Maslehe i Mursele je to što je bidat uvijek otežavan. Uvijek otežavan. Uvijek dodavanje. Je li tako? Poslanik sallahu alaihi sallam uzima abdest na jedan način. I na, došao Beduin i pitu ga kako se uzna abdest. Kad je objasnio, na kraju rekao, ko bude tražio da se doda, ili dodao nešto na ovaj abdest, pretjerao je i učinio zulom. Ljudi su poslije toga došli i dodali na abdest, pa tako? Pretjerali i učinili zulom. Jel, čim su dodali, jel to teži? Jeste teži. Sad moraš sjesti i naučiti abdestke dove posebno. Puno ti vremena treba. Znači, otežavanje. Svaki bidat je otežavanje. Svaki bidat je otežavanje čak se do te mjere otežava da život često postaje nesnošljiv. Jer toliko ti običaj i adet i bidat pritiskaju čovjeka da dolazi u bezizlaznu situaciju. Kod nas tu ne ima takvih primjera, ponekad ima, međutim, u svijetu, i susreo sam se sa ljudima sa raznih strana svijeta, da često žena, recimo, u Kazahstanu, koja ostane sama, umre joj muž sa sitnom djecom, siromašna. Njihove one Ahmedije dođu i po njihovom običaju treći dan ima nešto nakon dženaze. Za, za taj dan se mora zaklati ne ovca, nego krava. Pa opet ima nakon toga, ne znam, toliko strašni bidat. I onda takva porodica koja je onako ostala bez skrbnika, onoga ko će zarađivati, ulazi u dugove. Ne, to se mora uraditi. Jer kaže, dolaze, dolaze ti, ti ovaj, Ahmedije, dolaze na vrata i opominju da slučajno se to ne bi propustilo, da je to opasno, to veliki grije. Znači, to je veliko otežavanje. Veliko, veliko otežavanje. U svakom bidatu je otežavanje. Međutim, u Aslahi Morseli, u ovim propisima, vezanim za Dunjaluk, na što se ide? Na olakšavanje na olakšavanje. Jer ako bi saobraćaj ostao neregulisan, je li to lakše ili ovako kad je regulisan? Lakše je kad je regulisan. Znači ide se na olakšavanje, pravljanje sistema, da sve funkcioniše kroz neki, kroz neki sistem. Da ima neke svoje propise. Dobro. <clears throat> Isto tako, bidat je suprotan, uvijek suprotan ciljevima šerijata. A maslaha mursala je u službi ciljeva šerijata. Jel tako? To smo već na neki način, na neki način objasnili. Dobro. Ovdje bi samo još napomenuo šta, je, šta su posebne karakteristike bidata. Posebne karakteristike bidata. Posebno vezano za bidat, znači nije vezano za nešto drugo, je to da bidat nema direktne zabrane za svaki bidat. I to smo, i to smo spomenuli. Zatim, da je bidat uvijek dodan u vjeru. Iz, dakle, želi se sličan vjeri, a nije od vjere. Želi se predstaviti i zamotat u vjeru. Zapakovat kao da je to vjera. Pa smo spomenuli ove vladare koji od sebe propisuju, ali žele to to, je te zakone koje od sebe propišu, oni to zamotaju u vjeru. I onda to ispadne, ispadne birat. Naravno, birat koji izvodi izvjere. Treći, osobina, posebna karakteristika birata, da su to stvari koje su nepoznate bile u vrijeme poslanika sallahu alaihi wasallam i ashaba. A ono što nije bilo vjero, što nije bila vjera za poslanika sallahu alaihi wasallam, i za njegove ashabe neće biti vjera nikad do sudnjeg dana. Ono što se nije smatralo vjerom i od vjerske prakse i ibadeta u vrijeme poslanika sallahu alaihi sallam njegovih ashaba i tabiina i tabi tabiina u tri prve najbolje generacije neće biti nikad vjerom do sudnjeg dana. Znači, to je karakteristika bidata. Da nije poznato da je to postojalo u vrijeme poslanika sallahu alaihi wasallam. Znači, to je uvijek neka nova, izmišljena, dodana stvar u vjeri. Zato, zato je i zabranjena, jer se na taj način do, dovodi u situaciju da se mijenja, da se mijenja vjera. Dalje, kad se radi o, o bidatu, o bidatu, isto tako treba znati da nekada oni koji praktikuju bidate nekad navedu nešto kao dokaz. U stvari, to je šubha. To je šubha za koju oni misle da je to dokaz. Za koju oni misle da je to dokaz. I to je karakteristika bidata. Nekad navedu nešto kao dokaz za ono što oni radi. Naprimjer, u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala podstiče na zikr i kaže فَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا Spomnite Allaha mnogo. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ I kad završite obrede, misli se na obrede hađa, nakon ajeta u hađu, kaže onda Allaha mnogo spominjte. Podstiče Allah subhanahu wa ta'ala na zikr, je tako? I poslanik sallahu alaihi wa sallam. I sad, kad se prigovori onima koji čine bidat u zajedničkim halkama i zikrovima, kad im se napomene to da je to bidat, oni kažu kako je bidat? Vidiš da Allah subhanahu wa ta'ala kaže zikrite mnogo. Jel kaže ili ne kaže? Kaže. A to vidiš da imamo dokaz. Šta mislite? Je li ovo dokaz? Ovo je umišljeni dokaz. U suštini nije dokaz. Zašto? Kome je Allah subhanahu wa ta'ala naredio ovdje? Spominjte Allaha mnogo. Kome je ispuštena ta naredba? Kome? Poslaniku sallahu alaihi sallam. Kome je poslanik prenio? Ashabima ridvanullahi alaihi. Je li tako? To je naredba. Spomin te. Naredba, imperativ. Je li tako? Naređen. Dobro. Ova naredba došla Allahovom poslaniku i njegovim ashabima. Jesu li oni izvršavali svaku Allahovu naredbu? Jesu. Dobro. Do čega dolazim? Jesu li oni izvršili tu Allahovu naredbu? Spomnite Allaha mnogo tako ko što je vi izvršavate. Jesu li ili nisu? Svi će reći nisu. Ne bilježi se da su oni ovako uzikrili. Svi će reći nisu. Šta to znači? Ili nisu, ili ih optužujete da nisu nikako izvršili ovu Allahovu naredbu, što je opasno, vrlo, vrlo opasno, da nikako poslanik sallahu alaihi sallam nije izvršio Allahovu naredbu spominja Allaha mnogo. Ili i ashabi njegovi, ridvanullahi alaihi, ili ih optužujete da nisu nikako poslušali Allaha kad im je naredio da ga mnogo spominju, što je opasno, ili ili kažete da jesu izvršili ali na jedan drugi način a mi hoćemo ovako onda dolazite u drugu opasnost. Onda kažete da je poslanik sallahu alaihi sallam izvršio tu Allahovu naredbu i zikrio Allaha mnogo spominju i njegovi ashabi, a vi ste izmislili bolji. Vi bolji zikrite i Allaha mnogo spominjete. Može li to biti? To je isto opasno. To je isto opasno. Kako će biti bolje da vi doći do boljeg načina i ibadeta, od onoga sa čim je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji ga Allah subhanahu wa taala poslao i odabru da nam objasni kako ćemo sve uraditi. Zato kad se govori Allaha mnogo spomnite, onda se vrati da da vidimo kako je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio i onda ćeš vidjeti. Dova kad se ujutru ustane, čim se probudiš. Pa dova kad hoćeš da uđeš u hamam, pa kad izađeš, pa na početku abdesta, pa na kraju abdesta, pa u toku namaza pa kad hoćeš da izađeš iz kuće kreneš na posao ima da ovaj, tako pa kad hoćeš da se popneš uzješeš na auto ili na prevozno sredstvo isto tako od ova je tako pa zašto god prihvatiš i okreneš se ima dova kad se vratiš kući kad uđeš u kuću ulazak u kuću ima dova je tako kad vidiš mlađak ima dova kad vidiš nekoga koji iskuša nekim velikim belajom ima dova je tako kad uđeš u džamiju ima dova kad izađeš iz džamije ima dova kad pođeš u postelj da legneš ima dova kad hoćeš da priđeš ženi ima dova kad hoćeš da jedeš ima dova kad završiš jelo istu zahvala ima dova na kraju ispadne kad bi sve te dove naučili znali, samo bi hodali po dunjalu koji zikre. Je li tako? I bili Allaha mnogo spominjali? Bi. I bili ga više spominjali nego u halkama što se spominje. Jer oni koji ga spominju samo u halkama ne spominju ga inače. Jer ne znaju ove dove od poslanika sallaha alaihi wasallam. Ili vrlo rijetko. Je li tako, braće? Kad se probudiš u ponoći i zasna, iz ružnog sna, kad ovo, kad ono, sve, samo bi zikrili. Bil puno zikrili? Bi. Samo kad bi slijedili Allahovog poslanika sallahu alihi wasallam. Dobro. <clears throat> to je što se tiče, znači, da je, da nekad bidat ima neki umišljeni dokaz. Drugo, bidat nekad, bidat postaje bidatom onda kad mu se pripišu tri stvari koje imaju ibadet. Kad je nešto bidat? Onda kad mu se dadnu tri stvari koje su vezane za ibadet. Allah subhanahu wa ta'ala je propisao ibadete i odredio njihovu formu. Način, jel tako? Kad ljudi izmislije neki ibadet i odrede mu formu i način, to postaje bidatom. Zato za Melud kažemo da je bidat. Zašto? Zato što su mu ljudi odredili formu. Počinje tako. Uči se tako. je Jel' tako? Završava se tako. Je Jel' tako? Znači, odredili su mu formu. Zato je bidat. Jer su postupili, uzeli pravo Allaha subhanahu wa ta'ala. Samo Allah subhanahu wa ta'ala ima pravo da propisuje formu ibadeta. Kako će izgledat? Dva rekata, četiri rekata, je tako? Kako će ibadet izgledat? Samo Allah subhanahu wa ta'ala ima pravo to da propisuje. Zaklad kurban, tako, tako, tako. Samo to Allah subhanahu wa ta'ala, znači određivanje forme. Dobro. Druga stvar koju Allah subhanahu wa ta'ala odredio uz ibadete je mjesto gdje će se obaviti taj ibadet. Ako ljudi za nešto odrede posebno mjesto, to već postaje bidat. Zato što samo Allah subhanahu wa ta'ala ima pravo da određuje ibadet ima mjesto gdje će se obavljati. Zato ljudi kad odredu i kažu, odrede i kažu lijepo je otići na Ajvatovicu, jeste odredili mjesto? Jesu. Jel postaje to time bidat? Jest. Zašto? Zato što ta mjesta, odabrana mjesta, kako ćemo mi znati da je neko mjesto odabrano? Kako možemo znati? Samo kad nam Allah subhanahu wa ta'ala objavi. Kad mi ga odredimo, gotovo. Znači, kad i ibadetu odredimo formu posebnu, mi od sebe, zikr u halki, naglas, toliko puta, znači, odredili smo sve formu. I kažemo, taj zikr, odredili smo ovom formu. Kad mu odredimo formu, odredimo mjesto i kažemo, taj zikr će se obavljati u tekijama ili oko kabura tog i tog, evlije. Ste razumeli, braći? Znači, sad smo dodali još jedno, odredili smo ovo mjesto. I šta ostane još da mu odredimo? Formu, mjesto i vrijeme. I vrijeme. I kažemo, na Evatovicu je lijep otići tog i tog datuma, tad i tad. Je li tako? A zikrit ćemo oko kabura tog i tog svakog četvrtka. Na večer. I za akšama. Je li tako? Znači, to su sve tim odrednicama. Forme, vrijemena i mjesta, stvar postaje ibadetom. Stvar može biti opće poznata i dozvoljena. Učenje Kur'ana, je li tako? Učenje Kur'ana. Međutim, ako mi to učenje Kur'ana koje je inače dozvoljeno u svako vrijeme, dogovorimo se i kažemo, učit ćemo svaku veće i za zajedno se okupiti u halki učit to i to sure, ili toliko i toliko ajeta, to postade bidat. Zato što smo mu odredili i formu i vrijeme. I formu i vrijeme. Jeste razumeli, braći? Isto tako, pitanje mjesta. Pitanje mjesta. Djevojačka pećina, nesličit na džeparima, ajvatovica i ostalo, znači sve podilazi pod ovu definiciju pod ovu definiciju izmišljanja i propisivanja uvjer. Jer to ima pravo samo Allah subhanahu wa ta'ala. Mi to ne možemo znati od sebe mi to ne možemo znati te stvari dok učiti od sebe. I još samo da spomenemo, možda sam ovaj oduljio, ali imam osjećaj da je ovo možda malo i poteško ovaj pratiti, ali ako budete ovaj htjeli da se koristite, jako će biti korisno u susretu sa tim bidatima da ih prepoznajete prije svega i da možete ljudima objasniti zašto je nešto bidat i da imate jedan drugačiji znači pristup o, da ne bude dakle naše ponašanje samo da kažemo to je bidat, ostavi to i ne znamo objasniti insanu, nego da mu objasnim. Brate moj, stani, to ne imaš pravo ti da dodaješ. Otkud te pravo da ljude obavezuješ nečim uvjeri? To ima pravo samo Allah subhanahu wa ta'ala. Otkud te pravo da uvjeri, kaže da je ovo mjesto odabrano? To samo ima pravo. Otkud te pravo da je taj ibadet propišeš baš u to vrijeme? I tako, znači, da znate te stvari objasniti. Još da spomenemo, šta nije šart u bidatu? Znači, nije uslov da bidat bude totalno bez ikakve fajde. Nekad neki bidat ima neku korist u sebi. Ima neke koristi. Pa će vas neko zasresti reći, dobro ti tako govoriš o tom bidatu, a vidi kako je to lijepo, ima neke koristi. Nekad bidat može imati neku korist. Međutim, to nije nikakav dokaz. Zašto? Zato što je šteta od toga sigurno veća. Zašto je sigurno veća? Zašto garantujemo da je šteta uvijek veća? Zato što ako zbog te koristi otvorimo tu mogućnost da ljudi pokušavaju izmišljati nešto što je korisno, ostaćemo bez vjeri na kraju. I ta je odmah šteta, odmah šteta veća. Međutim, ako bi se pogledalo na samu korist, koristi ima u mnogim stvarima, međutim, šteta kad bude veća, uvijek smo obavezni te stvari ostaviti. Kao, na primjer, prijašnje objave. Prijašnje objave. Tevrat i Inđil. Zar u njima nema neke koriste? Sigurno u njima ima Allahovih riječi. Ima ili nema? Ima, ostalo je neke Allahove riječi. Se ostale, je tako? Nisu sve izbrisane. Ima li koristi u tome? Ima. Ali je šteta veća. Zašto? Zato što ne možemo znati šta je više istina tu, a šta je slagano. Je li šteta veća? Jest. smo dužni to ostaviti? Jest. Čak i u njihovim ibadetima, židovskim i kršćanskim, ima neke korist. Zašto? Zato što ne može biti da je to ibadet skroz, da nema u njemu ništa propisanog, što je u početku bilo propisano. Je li tako? Ima nešto što je bilo propisano i sigurno ima neke koristi od toga. Međutim, šteta je šteta je veća. I nama je naređeno da to da to ostavimo i zato je Allah subhanahu wa ta'ala kad je šteta u tome postala veća poslu sljedeću objavu a stavio prijašnje koje su izmijenjene i čija je šteta postala veća stavio ih, stavio ih van, van snage. Drugo, ne mora se nešto raditi, znači da bi postalo bidat i smatralo se bidatom, ne mora se raditi stalno dovoljno da, da uradiš jednom to u životu i da, da bude da se to uradio i da je to bila da se uradio bidat, da se uradio bidat, da se ogriješi. Dalje, nekada, nekada se bidat, bidat ne mora činiti iz pokornosti, da ima čovjek namjeru da to čini iz pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I ovo je izuzetak. Ovo je izuzetak. Inače, uvijek je bidat pravilo je da se bidat čini radi pokornosti Allahu subhanahu wa Nekad ne mora, nekad. Kad? Nekad u izuzetnim situacijama, kad je, na primjer, to vezano, taj bidat vezan za oponašanje, recimo, kafira u nečemu, u nošnji, u izgledu, u izgledu, je tako? To čovjek ne radi zato što želi da time čini i ibadet. Tako. A jel učinio bidat? Jest učinio grije i bidat? I bidat zato što je učinio nešto što drugi smatra svojim obilježjem i vjerom. Svojim obilježjem i vjerom. I on se povodi, povodi u tome za njim. Isto tako ne mora svaki vladar koji izmišlja zakone znači on izmišlja zakone on ne želi tim izmišljanjem zakona da se približi Allahu iako to želi da zamota u ruho vjere je tako ali u suštini on ne želi on zna šta hoće ostvaruje svoje svoje strasti i svoje cilje i to izvodi iz vjere i ovaj prvi što smo spomenuli isto može biti može izvesti iz vjere ovo ponašanje kafira, ovo propisivanje zakona mimo Allahovih zakona, sve to izvodi izvjere. Posebno ovdje, braćo, kad se govori o, o ponašanju kafira. Ja ne znam, vjerovatno ste o tome dosta slušali, ali ovo je posebno bitno. Ja sam prošli put malo napomenuo da, da musliman i kafir ne mogu biti isti. Ni poče. Zato što njihovo vječno boravište nije, nije ni slično vječno boravište kafira je džehennem a vječno boravište mu'mina je džennet jesu li slični džennet i džehennem mogu li se porediti ne mogu prema tome ne mogu se porediti ni mu'mini i kafir ni po čem se ne mogu sličiti ni nalik jedan na drugog nisu ni po čem ako jesu nalik i ako su slični pa što je onda Allah subhanahu wa ta'ala tako drastično jednog kaznio, a jednog nagradi. A drugog nagradi. Znači, mora biti drastična razlika. Zato je ovo ponašanje vrlo opasno. Vrlo opasno. Zato što ono svana, kad ima tog ponašanja, ono slabi unutra, unutra slabi taj osjećaj različitosti. Slabi mržnju prema kufru, prema grijehu, onome što Allah mrzi. slabi ljubav između samih vjernika koja treba da se izgrađuje izgrađuje i da ih odvaja jednom oštrom granicom naspram kafira naspram kafira Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta o tome govori ali su, ali su definitivni i jasni ajeti u suri Maide kaže Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء O vjernici ne uzimajte židove i kršćane za prijatelje. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ Oni su jedni drugima zaštitnici i prijatelji. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ Ako ih od vas uzme za zaštitnike i prijatelje, on je od njih. Inna Allahe la jehdi l'kavme zalimin, Allah neće uputiti one koji zulum čine sami sebi zulum čine sami sebi zulum čine ponašanje kafira i dakle namjerno namještanje da se oponaša kafir je očiti vid ljubavi i prijateljovanja sa njima jer ako čovjek nema prijateljstva i nema ništa sa kafirima ne, ne može kod njeg postojati želja i potreba da se ponaša ako on. Može li? Ne može. Ste razumeli, vrać? Fetarel ladine fi kulubihim marad. Pa ćeš vidjeti one u čijim srcima je bolest. Jusari une fihim. Kako prema njima žuri. Jekuluna nahša na daira. Govoreći, bojimo se da nas kakvo zlo ne zadesi, odnosno bojimo se da se situacija ne preokrene. Je tako? Možemo slučajno da se neće promijeniti situacija pa ćemo doći u, u tešku situaciju pa ćemo spasti na milost i na milost kafira nego da mi napravimo seb mjesto kod njih pa kad bude gusto neće nama biti gusto. Jel se tako ljudi ponašaju? Tako se ponašaju. Kako se bošnjaci ponašali? Tako se ponašali. Uvijek sebi pravili mjesto i kod Srba i kod Hrvata. Što? Ako zagusti, da mene ne diraju. Jel uspio bošnju tu? Jel napravio sebi mjesto? Jes ga ostavili četnici? Prve su, prvi koji su stradali, pitajte po selima, hodajte po Bosni, prvi koji su stradali su upravo ti ljudi. Vlasnici ka, kafana, motela i dobri prijatelji četnika su na kraju prvi ostali na vješalima i oguljeni koji su pravili sebi čitav život mjesto kod njih, prve su ih zadavili. Zašto su to radili? Bolest u srcu. A Allah subhanahu wa ta'ala poslije toga kaže fa'asallahu en je'tija bil fethi ev amrim min indihi fa yusbihu ala ma fa'alu nadimin. A Allah će sigurno doći sa pobjedom ili sa nečim drugim pa će oni zbog toga se kajati zbog onoga što su krili u svojim srcima. Kajati se zbog onoga što su krili u svojim srcima. I onda Allah subhanahu wa ta'ala nam daje definiciju kakvi mi trebamo da budemo. Kakvi treba da budemo. Ja ayuha alladina amanu men yartadda minkum an dinihi. O vjernici ko se od vas odmetne od svoje vjere učini riddet znači odmetne se od svoje vjere. Kako? Tako što žuri da se udovolji kafirima i kod njih da napravi sebi mjesto i kod njih da nađe zaštitu. Tako izišu izvjeri. Je li tako ili nije? Izišu izvjeri. Ko od vas, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o vjernici, ko od vas napusti svoju vjeru, feseu fe ti lahu bi kaumin. Pa Allah će dovesti, dovesti, dovesti druge ljude, yuhib, yuhibbuhum wa yuhibbunahu koje će on voljeti i koji će njega voljeti, Allaha voljeti. Dovešće druge ljude koje će Allah voljeti i koji će Allaha voljeti. E zilletina ala mu'minine, koji su ponizni i skromni prema vjernicima, znači ne ohole se nad vjernicima, e zilletina ala mu'minine, e izzetin ala kafirin, a ponosni i dostojanstveni prema kafirima ezilletin ala mu'minin ponizni znači skromni ne hole se prema vjernicima ali su prema kafirima u drugom ajetu kaže ruhama bejnahum da su vjernici oni koji su sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam milostivi jedni prema drugima Ešidda ala kufar A žestoki prema kafirima Žestinu prema njemu pokaže To je osobina vjernika Zašto? Allah subhanahu wa ta'ala kaže ako vi budete drugačiji ja ću vas zamijeniti znači nama je jedini put da opstanemo to da budemo ovakvi kako nas je Allah sad subhanahu wa ta'ala opisao ako ne budemo takvi Allah će nas zamijeniti kaže ako vi se odreknete vjere Allah će dovesti druge koji će biti kakvi takvi i takvi znači taki treba da budemo da nas ne bi Allah zamijenio jel tako? ponizni i skromni prema vjernicima, žestoki i ponosni prema kafirima. Juđahidune fi sebirillah. Koji se bore na Allahovom putu. Vala jahafune laumetelai. Ne bojeći se ničijeg prijekora. Ne bojeći se ničijeg prijekora. Boje, bore se na Allahovom putu. Ne boje se ničijeg prijekora. Nije ih briga šta će reći Ujedinjene nacije, šta će reći političari u Beogradu i Zagrebu. Uopšte ih nije briga šta će reći ovaj evropski namjesnik toliko od nas. Ne skiraju se za tim. Šta će pomisliti ovaj ili onaj, kako će mediji o njemu govoriti i pričati, to njega nije briga. On zna da je kod Allaha subhanahu wa ta'ala onakav kakav treba da bude onakav kakav treba da bude. Kod Allaha, ovo govorimo o krupnim stvarima za koje ide glava, a da ne govorimo o tome da, da je od osobina vjernika, znači la jahafune fillahi laubate laim, kako je opisio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ovaj kuranski ajet da se u ime Allaha ne boje ničijeg prijekora, da se ne boje šta će komšija reći. Jer od komšijskog prijekora ništa ga, nikakvog zla neće stići. Neko veće Nikakva opasnost mu ne prijeti. Šta će komšiluk reći? Kako će komentarisati? Šta će? To njega nije briga. Briga ga je koliko je na Allahovom putu i koliko je na ispravnom putu. E to mora biti osobina vjernika. To mora biti. Inače, Allah će nas zamijeniti sa onima koji će biti ovakvi, kako Allah opisuje. Juđahiduna fi sebiri Allahi, wala jahafuna laumetara. I ničijeg prekora se ne boji. I onda Allah subhanahu wa ta'ala ističe Dalike fadlullahi utihi men ješa To je fadl To je Allahova dobrota Koji? Ove osobine gor To je Allahova dobrota Koju on daje kome hoće Ne daje svakome Nema svako čast tu da, da bude nosilac ove vjere To je Allahova blagodat Znači da ove osobine Allah daje kome on hoće To je Allahova blagodat koju on daje kome hoće I u drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala opet se vraća na ovu prijateljovanje, uzimanje zaštitnika, oponašanje i tako dalje i kaže innama valijukomu Allahu wa rasuluhu wa ladina Vaši zaštitnici, štićenici i vaše eulije su samo Allah. Allah, zatim njegov poslanik, zatim vjernici samo su oni vaši zaštitnici innama valijukum Allahu wa rasuluhu walladina amanu i vjernici i u drugom ajetu odmah nas tješi nemojte se bojati sad će neko reći gdje su ti vjernici nemaj malo ali tako uplaši se nemojte se plašiti odmah sljedeći ajet šta kaže ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ako Allah za zaštitnika uzme i poslanika i one koji vjeruju i vjernike, pa zaista je Allahova partija ta koja će pobijediti. Fa inna hizballahi humul galibun. Allahova partija će pobijediti. Bez obzira što danas izgleda da nema nikakve šanse. Ali je tako izgledalo još davno prije. Kada je poslanik sallahu alaihi wasallam nije mogao ostati u Mekiju Nije mogu ostati u Mekki. Ko je ga u Mekki štitio? I pod čijom zaštitom je bio u Mekki? Ameđa, koji je bio mušrik. Jel tako? Pa u Medini, kad su bili muslimani, pa kad su došli mušrici sa svih strana, židovi ih nagovorili. Na Hendek. Pa onda židovi u samoj Medini prekršili ugovor. I oni se ukrenuli protiv muslimana i poslanika sallahu alaihi wa sallam. I kako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje u Kur'anu kad je strah dotjero, znači tuš do grla, došlo, je tako? I kad nije bilo nikakve nade i izlaza, Allah subhanahu wa ta'ala preokreće situaciju u jednom danu. U jednom danu. I u jednoj noći. I u jednoj noći. Allah subhanahu wa ta'ala je učinio da jedan samo jedan čovjek primi islam. Zvao se Noaim ibn Mas'ud. Bio mušrik. I Allah dadne te noći tog dana on kad je sve to sagledao, vidio šta se sve događa, dadne uputi ga Allah subhanahu wa ta'ala. I on napusti mušrički tabor i uđe u Medinu. Aleikum salam. I dođe kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže poslanice, ja prihvatam ovu vjeru došao sam da svjedočim da si ti, da priznam da si ti poslanik međutim ja sam sad ne mogu puno učiniti šta mogu ja sad šta ti u ovoj situaciji sad ja sam ništa ti puno ne znači kaže poslanik sallahu alaihi sallam učini šta možeš da učini šta može i on onda bio dobar i ugledan poznavali ga židovi, poznavali ga i mušrici, arapi. I otišu kod židova i kaže, arapi će vas ostaviti, vi ste se prevarili. Oni su sad okolo Medine. Ako im zagusti, one odošli svojim kućama ali i ostali ste u Medini sa poslanikom sallahu alaihi sallam, sami muslimanima. Kad ostanete sami, teško vama, šta će biti sa vas? Kaže, oni hoće da vas izdaju, hoće da vas ostavi. Tražite od njih ili ne nesjećam se tačno, 30 ljudi kao taoce, kao garanciju da vas neće izdati. A ode kod mušika i kaže, židovi u Medine su se predomislili i tražit će od vas taoce. Ako budu tražili taoce, ne dajte im nipošto jer hoće da ih isporuče poslaniku sallahu alaihi sallam da bi se opravdali. I kako je Allah subhanahu wa ta'ala jednim insanom dao da se promijeni situacija i iste noći strašna zima, vjetar koji je preturo i pogasio im vatre, opovaro im šatre i te noći se pokupili. Ebu Sufjan je se pokupio i kaže ja idem ko hoće sa mnom i otišli su. Allah subhanahu wa ta'ala ih rastjerao. Dao im strah ulio u njihova srca. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga od danas ćemo mi njih napadati. Nikad više neće oni nas. Od danas ćemo mi njih napadati. Ja se nadam, ša Allah uz Allahovu pomoć, da je brzo i blizu ovaj trenutak kad će ovi čafiri prestati više nas napadati. Da će doći trenutak kad će oni jednostavno se početi povlačiti, ali ta će biti ta će biti znači znak znak za nas da mi onda više ne čekamo da nas napade nego da mi trebamo da budemo damo inicijativu otprilike malo sam se udaljio od ove teme još samo da završim da samo da završim e, bidat šta je još karakteristika bidata onaj ko čini bidat ne mora da znači da ima lošu namjer. Da ima loš nijet. Jeste razumeli? Često onaj ko čini bidat ima najiskrenije namjere. Ima najiskrenije namjere. Međutim, hoće li ta njegova iskrenost koristiti? Allah najbolje zna, neće. Zašto? Zato što je šart da bi dijelo bilo primljeno, dva su šarta. Da bi dijelo bilo primljeno, dva su šarta jedan od toga da bude iskren. On ima taj šart, ima Međutim, drugi šart je da bude ispravno i propisan. Ima li on taj šart? Nema. Nema. Znači, nije od, od obaveznosti da bidat, onaj koji čini bidat ima ružnu, no, ružnu namjer. Toliko, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za sabor, strpljenje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će slijediti sunnet, a napustiti svaki bidat, molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će pomoći muslimanima u ovoj današnjoj atmosferi koji su ogrezli u brojnim bidatima koji se više teško mogu i nabrojati da svate pogubnost i težinu i opasnost bidata i da ga što prije napuste molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini onima koji će prvi biti primjer za kojim će se ljudi povoditi u ostavljanju tih bidata. Zašto ovo kažem? Zato što u tom slučaju ćemo biti od onih za koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ko u islamu uvede lijep sunnet. Pa se ljudi budu imaće nagradu za taj sunnet i nagradu svih onih koji se povedu za njim. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od takvih a Allah nas iskušava zaista smo sad u situaciji da u svom selu budemo među prvima koji će ostavljati bidate a mi se upravo često ustručavamo da budemo prvi i da se kaže što baš da ja budem prvi kako će ja prvi budi prvi i nek ti bude čast i ponosan budi i nada se kod Allaha subhanahu wa ta'ala nagradi za to i nagradi za svakoga sljedećeg koji postupi tako jer se on povodi za tobom sad Allah subhanahu wa ta'ala nam otvara i daje velike mogućnosti. Mi jesmo u teškoj situaciji i dava je napadnuta sa svih strana, ali zato, upravo zbog toga, smo u mogućnosti da svojim postupkom i čvrstim držanjem pravog puta zaslužimo kod Allaha subhanahu wa ta'ala veliku, veliku nagradu. Veliku nagradu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na pravom putu, da nam da da prepoznamo istinu i da je slijedimo, da nam da da prepoznamo zabludu i da je se klonimo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne naše braće muđahidima koji se bore na Allahovom putu širom svijeta. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ubrza svoju pomoć. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas što prije pridruži u njihove redove. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam da jekin i sigurnost i stabilnost da se ne pokolebamo u teškim situacijama, da uvijek ostanemo čvrsti dok ga ne sretnemo da nas sačuva od svih zala, pidata, krijeha, munafikluka. Da ga sretnemo, da nas sačuva od širka prije svega kao najvećeg zla na ovom tunjaluku da ga sretnemo kao mu'mini, kao muvehidi, kao oni koji su čvrsto vjerovali i svojim životom pokazali da vjeruju u jednoću Allaha subhanahu